Pirmoji Samuelio knyga, 21 skyrius. Dovidas atėjo į Nobą pas kunigą Ahimelechą. Ahimelechas, sutikęs Dovidą, nusigando ir klausė, kodėl tu atėjai vienas be palidovų? Dovidas atsakė kunigui Ahimelechui, karalius man įsakė sutvarkyti vieną reikalą ir sakė man, Niekas neturi žinoti, kokiu reikalu tave siunčiu ir ką tau įsakau. Aš su savo tarnais susitiksiu sutartoje vietoje. Dabar, jei turi ką po ranka, duok man penkis duonos kepalus ar ką surasi. Kunigas atsakė Dovidui, neturiu paprastos duonos, tik pašvestos jei jaunuoliai susilaikę bent nuo moterų. Dovidas atsakė kunigui, moterų neletime jau tris dienas nuo to laiko, kai išėjome. Jaunuolių indai šventi, net paprastoje kelionėje. Tuo labiau dabar duona bus šventuose induose. Tada kunigas davė jam šventos duonos, nes neturėjo kitos, tik padėtinę, kuri buvo paimta iš viešpaties akivaizdos, pakeičiant ją šviežią duoną. Ta diena ten buvo Edomitas Doegas, vienas Sauliaus tarnų. Jis buvo Sauliaus piemenų vyresnysis. Dovidas paklausė Ahimelecho, ar neturi čia jėtės arba kardo, kadangi karaliaus reikalas buvo labai skubus nepasiemiau nei kardo, nei kito ginklo. Kunigas tarė, kardas Filistino galijoto, kuri nukoviai Elos slėnyje, yra čia, įviniotas į audinį už efodo. Jei nori, pasiimk jį, nes kito čia nėra. Dovidas tarė, nėra jam lygaus, duok jį man. Dovidas, bėgdamas nuo Sauliaus, atvyko pas Gato karalių Achišą. Achišo tarnai klausė, argi tai ne Dovidas, krašto karalius, argi ne apie jį moteris šokdamas dainavo. Saulius nukovė tūkstančius, o Dovidas dešimtus tūkstančių. Dovidas įsidėjo šituos žodžius į širdį ir labai išsigando Gato karalius Achišo. Jis pakeitė savo elgesį jų akise ir apsimetė pamišeliu. Jis draskė vartus ir varvino seilės ant savo barzdos. Achišas kalbėjo savo tarnams. Jūs matote, kad jis beprotis. Kodėl jį atvedėte pas mane? Ar man neužtenka pamišelių, kad dar šitą man atvedėte, jog šėltų mano akise? Nejaugi jį vesite ir į mano namus.